وتعالى علينا كثيره لا تعد ولا تحصى يقول الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ويقول الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ndugu zangu katika imani na kuhusieni awali ya yote naihusia vile vile nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo ndugu zangu katika iman unwani ya hutuba yetu ya leo tutakumbushana athari za neema ya iman katika maisha ya Muislamu ikhwata aliman neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni nyingi hazihesabiki kwa idadi Allah tabarak wa taala anatukumbusha hilo pale aliposema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na kama mtazihesabu neema za Allah hamtoweza kuzidhibiti kwa idadi innal insana ladhalumun kafar hakika mwanadamu tabia yake ni mwingi wa kudhulumu nafsi yake na ni mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu nyingine akasema Allah subhana maneno yale yale lakini aya inamalizia inna la ghafuru rahim hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma ndugu zangu katika iman pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipotukumbusha kwamba yeye ndiyo masdarun ni'am ndiyo chanzo cha neema kwamba neema zinatoka kwake alifuatisha kututajia sifa ya mwanadamu kwanza ametaja sifa yake kwamba ni mwingi wa huruma na ni mwingi wa msamaha na alipomtaja huyu mwanadamu ambaye ndiyo almunamu alayhi yule anayepewa neema akataja sifa ya mwanadamu kwamba ni mwingi wa kudhulumu nafsi yake na ni mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala limadha ya tura lianna kathiran minan nas yasta'inuna bi ni'amillahi tabaraka wa ta'ala ala ma'siyati Allah kwa sababu ni wengi katika wanadamu ambao wanazitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwasi Allah kwa sababu hiyo huwa wamedhulumu nafsi zao lakini kadhalika wamezikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani ziko neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametuneemesha lakini mwanadamu mara nyingi anakuwa si mwenye kuneemeka nazo kule kuneemeka kunakotakikana anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akakupa neema ya mali wala tantafiu minha lakini ukawa ukunufaika na mali lakini anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akakupa neema ya jah mansab cheo na ukawa hukunufaika na nafasi hiyo uliyopewa na Allah na anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akakupa neema ya mali na watoto lakini neema hii ukawa si mwenye kunufaika nayo vile inavyotakikana kwa nini ndugu zangu katika imani tasawwaru qawla Allah tabaraka wa taala hebu tafakari maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha wale waliopewa neema ya mali lakini wakawa hakunufaika na neema hii anasema Allah na wale ambao wanalimbikiza mali dhahabu fedha uchumi wala yunfikuna fi sabilillah wakawa mali hizi hawakuzitoa katika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 Huyu bwana alipewa mali, akapewa cheo, kikampelekea kukufuru na kukataa uwepo wa Allah subhana. Ibrahim alayhi salatu wassalam anamthibitishia uwepo wa Allah kupitia maumbile. Qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit, anamwambia Allah ni yule ambaye ana sifa ya kuhuisha na kufisha. Yule bwana anasema takabburan wa tajabburan ana uhyi wa umit na mimi nina uwezo wa kuhuisha na kufisha akamchukua mtu mmoja akamua na mwingine akamwacha hai Ibrahim alayhi salatu wasalam akampa huja nyingine aqwa min dhalik qala fa inna Allah yaati bi shamsi min al almashriq fa'ti biha min al-maghrib Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye analileta jua kutoka mashariki likaelekea magharibi basi wewe thibitisha uungu wako kwa kulitoa magharibi ulipeleke mashariki fabuhita talladhi kafar sasa neema itakuwa vipi hii ni neema endapo neema hii ya mali utawala ufalme inakuwa matokeo yake ni haya ya kuishia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake vile vile ni mfano wa Firaun ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa nafasi ya ufalme na utawala akasema ana rabbukumul a'la mimi ndiye mola wenu wa juu ma alimtu lakum min ilahin ghairi sifahamu kama mna Mungu mwingine asiyekuwa mimi anayasema maneno haya Firaun kuambia watu wake ambao tayari alikuwa amewadhalilisha na kuwanyongesha ibadallah neema ili iweze kuwa ni neema lazima itumike pahala pale inapotakiwa kutumika na isitumike katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala neema iwe ni neema yatakikana muislam impe manufaa katika maisha yake ya dunia anufaike nayo katika maisha yake ya barzakh na akanufaike nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hadhihi hiya haqiqatu ni'ma huu ndio ukweli wa neema na ukweli wa kuzitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman ni'amullah qad tamurru alaina tazul neema za Allah zinatupitia zinaweza zikabakia zikadumu lakini zinaweza zikaondoka na kuondoka kwa neema hapana budi lazima neema itaondoka ima itaondoka neema ikuache ukiwa hai au wewe utaondoka na neema uiache lakini la budda min alfiraq mwanadamu na neema hapana budi lazima utafika wakati atatengana na neema hiyo ndugu zangu katika imani na kila mmoja katika sisi katika sifa ya mwanadamu harisun ala baqa'i ni'ma ni mwenye pupa ni mwenye kutamani anabakia abakie na neema aliyoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini lazima tutambue kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala zinatofautiana Allah tabaraka wa ta'ala ametuneemesha kwa neema nyingi lakini a'dhamu ni'ma neema iliyokuwa kubwa ambayo asbaghaha alaina subhana Allah ametupatia bure neema hii ni'matul iman ni neema ya iman neema ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala neema ya kuwa katika dini ya haki neema ya kuwa katika dini ambayo Allah jalla wa ala ameiridhia pale alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina ndugu zangu katika imani neema ya kweli neema inayotumika matumizi ya sawasawa sawa ni neema ambayo inakufanya wewe antakuna saidan fi dunya ukawa ni mwenye furaha ukaishi maisha ya amani na raha katika maisha haya ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha hayo pale aliposema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah yeyote atakayetenda matendo yanayomridhisha Allah matendo yaliyokuwa mema huyu tutampa maisha yaliyokuwa mazuri lakini ni wakati gani wa huwa mu'min hali ya kuwa ni mwenye iman kwa hiyo matendo mema yawe yamesuhubiana na iman ndiyo yanakuwa ni matendo yenye kukubalika falanuhiyannahu hayatan tayyiba tutampa maisha yaliyokuwa mazuri na maisha yaliyokuwa mazuri ndugu zangu ni maisha ya iman na maisha mazuri ndugu zangu ni maisha ya kanaa ni maisha ya kuridhika na Allah subhanahu wa ta'ala ni maisha ya kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu alhayatu tayyiba an-ni'ma alhaqiqiyya hiya allati taj'aluka sa'idan fi hayatika albarzakhia baada ya kupata maisha ya furaha hapa duniani na neema ya kweli ni ile inayokufanya ukaishi vile vile maisha ya furaha pale unapokuwa katika maisha ya barzakh haithu yaj'alu Allah tabaraka wa ta'ala qabraka rawdatan min riyadil janna pale ambapo Allah subhana atajalia kaburi lako likawa ni uwanja katika viwanja vya peponi kwani mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamal qabru rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin nar wal iyadhu billah hakika si vinginevyo kaburi imma litakuwa ni uwanja katika viwanja vya peponi au itakuwa ni shimo katika mashimo ya motoni as'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karami an yaj'ala quburana riyadan min riyadil janna istaghfiru استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala akhi المسلم نعمة الإيمان تجعلك سعيدا في المحشر نقول يانغو مسلم أعظم النعمة نعمة الإيمان نعمة إليكوا كوبا نعمة يا إيمان كما ينبكفان يوكاونا مايشة يا فراها دنياني ناوكاونا مايشة يا فراها كتك مايشة يا برزخ lakini ni neema inayokufanya unakuwa na furaha yaumal mahshar siku ambayo tutakusanywa mbele ya الله سبحانه وتعالى haithu takunu tahta dhilli rrahman yauma la dhilla illa dhilluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni neema ambayo neema hii ya iman kama ulipokea na ukaitendea haki itakupa furaha vile vile katika maisha ya akhera pale tutakapokuwa tumesimamishwa mbele ya Allah subhana kwa sababu itakufanya utaishi kipindi hicho chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhana siku ambayo hakuna arshi hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza haya pale alipotaja sifa za baadhi ya watu watakaopata neema hii kwa sababu walitumia neema ya imani vizuri katika maisha ya dunia ikawafaa imani neema hii ya imani ikawafaa maisha ya barzakh inakwenda kuwafaa siku ya kiyama mtume alayhi salatu wasalamu anasema sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu watu wa namna saba Allah subhanahu wa ta'ala atawatunuku kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala akawataja Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema imamun adil wa kwanza ni kiongozi mwadilifu Tunaposema uongozi, ndugu zangu, ni uongozi kuanzia nyanja za juu mpaka uongozi wa chini kabisa, hata bainaka wa baina ahlik, baina yako na familia yako pia ni uongozi. Allah subhanahu wa ta'ala akikubebesha dhima ya kuwa ni msimamizi, hata kama unawasimamia watu watatu, wewe ni kiongozi, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapokuwa ni kiongozi mwadilifu fa'ataita kulli dhi haqqin haqqa ukampa kila mwenye haki haki yake natija yake kama ni mu'min imani hii itakupelekea kupata tunu ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala imamun adil lakini mwingine akatajwa washabun nasha'a fi llah na kijana ambaye makuzi yake amekulia katika toa ya Allah amekuwa makuzi yake katika kumwogopa Allah amejiweka mbali na maasiya amepambana na zile ule msukumo wa ujana akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid na mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti akitoka anatamani kurudi akisikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala hayya ala salah hayya ala al falah anaacha mambo yake yote anakimbia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndipo pana kufaulu washabun nasha fi ta'atillah lakini vile vile akasema mtume sala salama wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi na watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah wamekutana kwa ajili ya mapenzi ya Allah na hata inapobidi kutengana wanatengana kwa sababu pengine mmoja katika wao wamechupa mipaka ya Allah subhana taban baada ya nasiha ambazo ameziona hazina natija vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadhat ainahu na mtu ambaye amemkumbuka Allah subhana amekaa akafanya muhasabatu nafs akaihesabu nafsi yake akaangalia maovu yake na mapungufu yake akakumbuka ukubwa wa Allah akakumbuka hasira za Allah nafsi yake ikaogopa akajawa na hofu ya kumwogopa Allah mpaka kwa kuiwaidhi nafsi yake akatokwa na machozi lakini akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah na mtu mwingine ambaye ameitwa ameshawishiwa na mwanamke dhatu mansabin wa jamalin mwenye mali mwenye cheo mwenye uzuri Allah tabaraka wa taala amempa akamuita katika fahisha akasema inni akhafu Allah na kuita ndugu zangu sio lazima kwa maneno mtu amefanyiwa vitimbi amefanyiwa vishawishi la yushtaratu an yakuna bikalamin sio lazima iwe kwa maneno lakini kwa namna yoyote ambayo ni vishawishi ambavyo angeweza kuviingia na kutimiza lengo lake, lakini akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, neema, matumizi sahihi ya neema, yatakiwa neema ikukokote kukupeleka katika maisha ya furaha hapa duniani, kukupeleka katika maisha ya furaha katika barzakh, na kukupa furaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ibadallah ala ni'matil iman na kuhusieni kadhalika yusia nafsi yangu tuchunge na tuilinde neema ya iman wa hasatan katika zama hizi ambazo alizibashiri mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale aliposema yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran